A ver cómo le piden a este río que no flua, a ver que ne valente desatando a sacadura, Yo prefiro que me odien por rebelde, a ser a mesma chave que me a leer un poema, así que os deis algunas muchísimas gracias, verdad. Hola, vengo a leer un poema que es de una amiga que es de género fluido, que no ha podido estar aquí con nosotros, pero el apoyo no siempre tiene por qué ser presencial, así que nos ha enviado un poema escrito por ella para que podamos leerlo delante de todos hacer hincapié en que es género fluido? Porque muchas veces transexual se limita al género binario y no tiene por qué siempre ser así. Quiero decir que desde aquí apoyamos a todo tipo de géneros y diversidades. Transgénero, adjetivo, primera definición. Discusiones a viva voz, una lucha por el derecho de ser. Segunda, tener una familia fuera de casa, dándote la mano y dando los pasos contigo, sabiendo que la primera persona en ser valiente y dar el primero has sido tú. Tercera, conocer la diferencia, y también tu igualdad. Cuarta, poder decidir luchar o no. Luchar a veces significa simplemente seguir adelante y eso significa mucho. Quinta, orgullo. Orgullo de ser quien eres, con lo bueno y con lo malo. Y aceptarte y simplemente coexistir con los millones de personas en el mundo y sentirte en paz. eso es ser transexual. unémonos para reclamar cunha súa voz o fin da patologización da transexualidade. A transexualidade é unha variante máis da sexualidade humana. Así o afirma a sexoloxía e a psicoloxía. Non é unha enfermidade. As identidades non se diagnostican A posición da psiquiatría e da sanidade, dende entón, viola claramente a Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Demandamos unha lei de identidade de xénero igual que hai outra, igual que hai noutras autonomías do Estado, como son País Vasco, Andalucía, Canarias, Navarra e máis recentemente Madrid, que xa aprobaron esta lei, garantindo así o reconhecemento a nosa identidade en todos os ámbitos da vida. Reivindicamos o dereito a cambiar a mención do nome e sexo de adultos e menores trans mediante a obtención dunha documentación legal acorde á súa identidade sen ter que pasar por ningunha avaliación médica nin psicolóxica xa que é un dato obsoleto e un obstáculo na vida cotidiana das persoas trans exiximos o libre desenrolo para as e os menores trans, así como garantir os seus dereitos e libre autodeterminación de sexo e ou xénero e que poidan ir ás, escolas pensando en estudar e non na supervivencia. Queremos a inclusión da diversidade sexual e de xénero nos currículos educativos, nos plans de convivencia dos centros e nos plans dos, de estudos das universidades, para que desde as primeiras etapas de educación se conciencie, se coñeta a diversidade, previndo así toda a situación de acoso ou bullying nos centros educativos. Reivindicamos o noso dereito a decidir libremente se queremos ou non modificar os nosos corpos, xa que estes non definen a nosa identidade. Queremos que os sistemas sanitarios replantesen o seu programa de atención e que calquera persoa trans poida ter plenamente cobertas as súas necesidades sanitarias, a que a avaliación psiquiátrica sexa un paso innecesario e o acompañamento psicoterapéutico como opción voluntaria, denunciamos a extrema vulnerabilidade e as dificultades no acceso ao mercado laboral e que a súa vez se garanta o acceso e a posta en marcha de políticas específicas para acabar coa marxinación e a discriminación do noso colectivo. Exiximos condicións de saúde e seguridade no desenrolo do traballo sexual, así como tamén a fin total e absoluta do coso policial a estas persoas do tráfico e do tráfico sexual. Demandamos a concesión inmediata de asilo político para paliar a situación que sofren as persoas transexuais que chegan ao noso país en estado de vulnerabilidade por situacións de extrema violencia e ameazas de morte nos seus países de procedencia. As persoas trans berramos o mundo que somos persoas activas, valiosas, con absoluta capacidade de decisión sobre os nosos propios corpos e a nosa identidade, e do mesmo xeito con numerosos talentos e capacidades profesionais para poder desenvolvernos en calquer ámbito. Por iso, dende aquí berramos o mundo inteiro, non a patologización das entidades e por unha lei, lei galega de identidade de xénero xa. Viva el corazón!